Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 20-ն է, տարվա 79-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1918 321 թվականի այսօրը Հռոմի կայսր Կոստանդիանոս Ամեծը հրամայում է տոնել Կիրակի օրը։ 1815-ի մարտի 20-ին Նապոլեոն Բոնապարտը Էլբա կղզուց փախուստից հետո վերադարձավ Փարիզ եւ սկսվեց նրա գահակալության 100 օրը։ 1921 թվականի այսօր Միացյալ Նահանգներում Կանզաս Սիթիում առաջին անգամ վարձույթ թողարկվեց մուլտֆիլմը։ 1956-ի մարտի 20-ին Թունիսը հռչակեց իր անկախությունը Ֆրանսիայից։ 1991 թվականի այսօրը երկիչ Էրիկ Կլեպտոնի 4-ամյա որդին Կոնորը մահանում է Նյու Յորքում, ընկնելով շենքի 53-րդ հարկից։ Որդու հիշատակին Կլեպտոնը գրում է. «Հետագայում համաշխարհային ճանաչում ստացած Tears in Heaven երգը։ 1992 թվականի այս օրը Կիևում սկսվեց ԱՊՀ երկրների նախագահների առաջին հանդիպումը։ Այսօրը ծնվել են 1639 թվականին Ձախապնյա Ուկրաինայի հետման խոշոր հողատեր Իվան Մազեպան, 1828 թվականին 19-րդ դարի նորվեգացի խոշոր դրամատուրգ, եվրոպական նոր դրամայի հիմնադիր, բանաստեղծ եւ հրապարակագիր Հենրիկ Իբսենը։ Նրան նաեւ անվանում են ռեալիզմի հայրը։ 1857 թվականի մարտի 29-ին է ծնվել հայ գուսան երկհան, ժամանակակից գուսանական երկարվեստի սկզբնավորող Շերամը։ Նրա իսկական անունը Գրիգոր Կարապետի Թալյանն է։ Սիրելով Գրիգորին ու նրա երկերը ժողովուրդը նրան կոչում է Ուստագոքոր, իսկ մետաքսանման իր երկերի համար բանաստեղծ Հովանես Հովանիսյանը նրան անվանում է Աշուխ Շերամ։ 19-րդ դարավերջին Շերամի երկերն արդեն հնչում են քաղաքում հայտնի երաժիշտների ու խմբերի կատարմամբ։ Նրա արվեստը հետաքրքրում էր պրոֆեսիոնալ երաժիշտներին։ Աշուխին սիրով հրավիրել է նաև հարսանիքների, որտեղ էլ ծիսականացվել է նրա երգերը։ Բանահավաք Ալեքսանդր Մխիթարյանցի բնորոշմամբ Շիրամի գործունեության շնորհիվ Ալեքսանդրապոլի հարսանիքներում ավանդական են դառնում լարային անսամբլների ելույթները։ Շերամի երկերը կատարել եւ երկեցիկ տարբեր խմբերի համար փոխադրել է Ալեքսանդրապոլում հայտնի պրոֆեսիոնալ երաժիշտ Եփրեմ Գյադուկյանը, որն ունեցել է իր աշտական կրթություն եւ սերտորեն համագործակցել է աշխուհի հետ։ Շերամը երբեմն նույնիսկ սրտնեղել է, որ ոչ բոլորին է հայտնի, որ այդ երկերի հեղինակը ինքն է եւ ոչ թե Եփրեմը։ Նրա երկերը գրառել են Կոմիտաս Ալեքսանդր Մխիթարյանց, Աշակ Բրուտյանը, բարձրեն գնահատել Արմեն Տիգրանյան, Ալեքսանդր Սպենդիարյանը եւ այլ կոմպոզիտորներ։ Իսկ կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանի խոսքով Շերամը ոչ թե աշխուղել, այլ կոմպոզիտոր հզոր, քանի որ հորինում էր նոր ու գեղեցիկ մեղեդիներ։ Թարից հորդած ծորու նվագակցությամբ նա երգում էր իր երգերը բոլորովին նոր մեղեդիներով։ 1882-ի մարտի 29-ին է ծնվել Ֆրանսիայի 17-րդ նախագահ Ռենե Կոտին։ 1887 թվականին հայ արևելագետ հնագետ եւ հասարակական գործիչ Հովսեփ Օրբելին։ Ուսանողական տարիներից նա զբաղվել է գիտական գործունեությամբ։ Բրոքհաուզի եւ Էֆրոնի նոր հանրագիտական բառարանի համար գրել է հայկական, վրացական եւ իսլամական արվեստին վերաբերող հոդվածներ Նիկողայոս Մարի ղեկավարությամբ, մասնակցել անի պեղումներին եւ այլ հնագիտական արշավախմբերի։ 1909 թվականին նա ուսումնասիրել է Լեռնային Ղարաբաղի հայկական արձանագրությունները 1911 թվականից աշխատել Սանկտ Պետերբուրգի համասարանի հայ-վրացական բանասիրության ամբիոնում 1916 թվականին Նիկողաս Մարի հետ Վանում պեղումների ժամանակ հայտնաբերել է Սարդուրի Բ-ի մեծածավալ սեպագիր արձանագրությունը հայրենական պատերազմի սկզբին նա կազմակերպել է Էրմիտաժի գեղարվեստի արժեքների դարհանումը Սվերդլովսկ այժմ Եկատերինբուրգ այնուհետև մնալով պաշարված Լենինգրադում ապահովել է Էրմիտաժի եւ մի շարք այլ հավաքածուների քաղաքում գտնվող թանգարանային նմուշների պահպանումը 1946 թվականին Նյուրնբերգի դատավարությանը նա մասնակցել է որպես մեղադրող կողմի վկա։ 1918 թվականի մարտի 29-ին է ծնվել հայ գեղանկարիչ Հրանտ Ստեփանյանը։ 1933 թվականին ռուս խորթային գեոֆիզիկոս, պրոֆեսոր եւ ակադեմիկոս Ալեքսանդր Գորոդնիցկին։ 1948-ի մարտի 29-ը ծնվել հույն երգիչ, երգահան եւ երաժիշտ Նիկոս Պապազոգլուն։ Բեմերում նա յուրահատուկ էր իր կարմիր փողկապով, ունեցել է բացառիկ խոր ձայն բանաստեղծական կրքոտ երգերով։ Հիմնականում երգեր է ստեղծագործել հին ու ավանդական ժանրերը մեկտեղելով ժամանակակից ձայների հետ։ 1959 թվականի մարտի 29-ը ծնվել ամերիկացի պրոֆեսիոնալ ըմբշամարտիկ Սթիվ Բորդենը 1984 թվականի մարտի 29-ը ծնվել իսպանացի ֆուտբոլիստ Ֆերնանդո Տորեսը Նա Ատլետիկո Մադրիդի եւ Իսպանիայի հավաքականի հարձակվող է։ 2013 թվականի մայիսի 15-ին Տորեսը եւ Խուան Մատան Եվրոպայի լիգայում Չելսիի տարածախ հաղթանակից հետո ռեկորդ սահմանեցին, միաժամանակ դառնալով եւ Չեմպիոնների լիգայի, Եվրոպայի լիգայի եւ աշխարհի առաջնության գործող չեմպիոններ։ Այսօրը տոնում են Թունիսում այսօր անկախության օրն է։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը այսօր տոնում է եւ ֆրանկաֆոնիայի օրը եւ երջանկության օրը։ Այսօր մարտի 20-ն է, Գառնանային գիշերահավասարի առաջին օրը։ Տարվա վարտի մնաց 286 օր։